Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում Արցախյան գոյապայքարի 30-ամյա տարեգրությունը։ Շլդրան Պողոսագումեր Կոճողոտ գյուղերի ազատագրումը։ Նրան ժամանակը բժշկատողները Արցախյան պատերազմում 1991-1994 թվականներ։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ ԽՍՀՄ ինժեներահրետանային ծառայության հրավիրանը։ Համոյոլյանի կյանքն ու գործունեությունը Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Շարունակելով տասնամյակներով որթեգրած իրապակառուցողական քաղաքականությունը, անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան տակ բայց իրականում բոլորիս հասկանալի քաղաքական պատճառներով ուղի երկու ամիս է ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը՝ Բերձորի միջանցքը։ Դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, ծնվելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախայության նկատմամբ իրականացող շրջափակման քաղաքականությունը որը նպատակաուղված է երկրամասի հայաթափմանն ու էթնիկ զտումներին, լրիվությամբ համապատասխանում է մասնագիտական գրականության մեջ մատնանշվող պատերազմական այնպիսի գործողությունների հետ, որի վերջնական նպատակը ռազմականին բնորոշ սեփական պատկերացումներին համապատասխան իր արժեվ դրված խնդիրների լուծումն է։ Այսինքն միջազգային իրավունքի համաձայն շրջափակումը եւս պատերազմի ձև է, որի կասեցման ուղղված միջազգային ամենատարբեր կառույցների, պետությունների ու հասարակական քաղաքական գործիչների կոչերը առ այսօր շարունակում է անտեսել այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Քանի որ դրա վերջնական նպատակը առանց ռազմական գործողությունների, բայց դրա իությանը համապատասխանող երկրամասի վերջնական գրավումն է։ Արցախյան գոյապայքարի 30-ամյա տարեգրությունը։ Ուղիղ 30 տարի առաջ այս օրերին 1993 թվականի սկզբներին հերթական անգամ Սևան Պերեին կուտակվել նորաստեղծ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխին։ Հատկապես դժվար ինկատություններ ստեղծվել հանրապետության հյուսիսային հատվածում, ինչն անհրաժեշտաբար թելադրում էր նախաձեռնություն հանդես բերել եւ ազատագրել նախորդ թողամիսներին հակառակորդի կողմից գրաված հայկական բնակավայրերը եւ պայմաններ ստեղծել հետագա առաջընթացի համար։ Այդ նպատակով հայկական զինված ուժերը փետրվարի սկզբներին ձեռնարկեցին մոտ կես տարի գերության մեջ գտնվող Չլդրան, Պողոսագումեր, Կոճուղետ գյուղերի ազատագրման ռազմագործողությունը։ Ըստ ԼՂՀ-ի հիգնապաշտպանական ուժերի հրամանատարության օպերատիվ պլանի Մարտակերտի շրջանի բռնազավթված տարածքներն ազատագրելու նպատակով հարձակումը պետք է իրականացվեր վաղուհաց Զագլիկ Թալիշ, Շլդրան Դրումբոտ Կուսապատ Մարտակերտ եւ Սրխավեն Բաշգունե Փայամանիկ Լուջանյա Թալգուլաթաղ Մարտակերտ ուղություններով։ Այս ռազմագործողությունն իրականացնելու խնդիրը հանձնարարվեց կենտրոնական պաշտպանական շրջանի ստորաբաժանումներին 54-րդ առանձին մոտորաձգային գումարտակի զինուժին եւ կամավորական ջոկատներին։ Արձակումը սկսվեց 1993 թվականի փետրվարի 5-ին։ Մի քանի օրվա ընթացքում կոտրելով ճշնամու դիմադրությունը հայկական ուժերն ազատագրեցին Կիչան, Չլդրան գյուղերը եւ դուրս եկան Մարտակերտ Քելբաջարմայրուղու Դրմբոն հատված։ Սրխավեն Բաշ եւ Օրթագյունե Փայա Մանիկլու Ջանյաթաղ ուղությամբ գործող 3-րդ եւ 4-րդ պաշտպանական շրջանների զինուժի մի մասը 54-րդ առանձի մոտորաձգային գումարտակի ստորաբաժանումները համագործակցելով իրենց ցախ թևում գործող կենտրոնական պաշտպանական շրջանի զորամասերի հետ փետրվարի 6-ին մտան Սրխավեն գյուղ եւ կրնկակող հետապնդելով խոչապի մեջ հայտնված հակառակորդի զինուժին ազատագրեցին Բաշգունե փայա բնակավայրը։ Փետրվարի 2-րդ կեսին ուժերին հաջողվեց ազատագրել Դրմբոն, Վաղուհաս, Չափար, Զարդախաչ, Հաթեր գյուղերը եւ լրիության վերահսկողության տակ առնել Մարտակերտ Քերբաջար մայրուղին։ ԼՂ ինքնապաշտպանական ուժերի ձմեռային ասրազմագործողությունների շնորհիվ Շլդրանի, Պողոսագոմերի, Կոճողոտի եւ մյուս գյուղերի ազատագրումը փողնախապատրաստեց Գանանային լայնածավալ հարձակման արդյունքում ամբողջապես ազատագրելու Մարտակերտի շրջանը, միաժամանակ նոր պայմաններ ստեղծելով հետագա ռազմական հաջողությունների համար։ Բժշկատողները Արցախյան պատերազմում Անցնող շաբաթվա ընթացքում լույս է տեսել նրանց ժամանակը։ Բժշկատողները Արցախյան պատերազմում 1991-94 թվականների աշխատությունը։ Գրքի ստեղծման գաղափարի հեղինակը եւ կազմողը Ռուզան Նաբագրատունյանն է։ Այլ ժողովրդների պատերազմների հետ Արցախյանն անհամեմատելի է։ Ամեն երկիր իր պատերազմն ունի, իր առանձնահատկություններով։ Ռազմական բուժարայություն որպես այդպեսին չկար, կանոնավոր բանակ էլ չկար։ Ազատամարտիկների ջոկատներն էին ճակատի տարբեր հատվածներում մարտեր մղում։ Սակայն բանակի ձևավորման ու զուգահեռ բուժարայությունն էլ ռազմաբուժշկության կազմակերպիչների շնորհիվ կանոնակարգվեց։ 1991-94 թվականների Արցախյան պատերազմի սպիտակ խալաթով զինվորները հրամանատարներից, ազատամարտիկներից ոչ պակասներ դրում ունեն հաղթանակի կերտման գործում։ Նրանք կյանքեր են փրկել զինվորներին բուժելու շարք վերադարձրել։ Ամենանհավանական պայմաններում արել են անհնարինը, որովհետև բոլորի մեկ նպատակ է միավորել՝ Արցախի ազատագրումն ու հայ ժողովրդի միասնական հաղթանակը։ Բուժաշխատողների պատմությունները գրքում հաճախ են խաչվում, նույնանում, որովհետև նրանք պատերազմի ժամանակ նույն դեպքի ականատեսը վկան ու մասնակիցն է եղել։ Հենց սա է փաստավավերագրությունը, երբ նույն պատմությունը պատմում են տարբեր մարդիկ։ Այդպես է ստեղծվում պատմական դեպքերի ժամանակագրությունը։ Ըստ էության ոչնչից ստեղծվել է ռազմական բժշկություն։ Եմյան պատերազմից հետո այդ ոլորտն առանձնացվել ու զարգացել է որպես ռազմական գործից անբաժան կառույց։ Այդ համատեքստում անգնահատելի է Արցախցի բժիշկ Վալերի Մարուտյանի ներդրումը, որի շնորհիվ էլ փաստորեն ստեղծվել են առաջին հոսպիտալներն ու դրվել ռազմական բժշկության հիմքը։ Բժիշկ Մարուտյանի եւ իր թիմի շնորհիվ Արցախյան պատերազմի տարիներին դաշտային հոսպիտալներում կատարվել է ավելի քան 11000 վիրահատություն։ 8000 զինվոր վերադարձել է ռազմի դաշտ։ Ամենադժվար ու պատասխանատու գործն անում էին նրանք, ովքեր վիրավորի մարտի դաշտի ցանում ու առաջին անհրաժեշտության օգնությունն էին ցույց տալիս՝ ցավազրկող ներարկում, վիրակապում։ Շատ պատասխանատու ու դժվար աշխատանք էր նաև վիրավորների տեսակավորումը, հոգեբանորեն անասելի ծանր գործ տվյալ բժշկատողի համար։ Զինվորական բժշկության սահմանված կանոններից է նախ բժօգնություն ցուցաբերել այն վիրավոր զինվորին, որի ապրելու հնարավորությունն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Հատկանշական է, որ պատերազմի ամբողջ ընթացքում Կրվող բոլոր ջոկատներն իրենց կծված բուժազնակազմ ունեին։ Նրանք տեղաշարժում էին նաև բժշկական սարքավորումներով, բուժօգնության պարագաներով, դեղորայքով զինված մեքենաներով։ Վիրավորներին տեղում անհրաժեշտ առաջին բուժօգնությունն էր ցուցաբերվում։ Հետո նրանք արագ տեղափոխվում էին դաշտային հոսպիտալներ կամ Ստեփանակերտ ու Երևան։ Շարժական հոսպիտալները մարտի դաշտից ամենաշատը 1 կիլոմետր էին հեռու, աշխատում էին կրակահերթերի տակ։ Ժողովածույում ընթերցողները կկարդան բազմաթիվ պատմություններ այն մասին, թե ինչպես են մեր բուժաշխատողները վիրահատել, բուժել, խնամել եւ ամենակարևորը մարդկային վերաբերմունք ցուցաբերել։ Շատ են նման պատմությունները, հուզիչ ու մարդկային։ Հայ բուժաշխատողները բժիշկ, բուժակ դեբուժքուր առաջնորդվել են բացառապես Հիպոկրատի երթումով, նույն վերաբերմունքը ցուցաբերելով նաեւ հակառակորդի վիրավորների նկատմամբ։ Բուժաշխատողների նախնական ցուցակը տրամադրել է Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վիրաբույժ ռազմական բժիշկ գնդապետ Սամվել Գևորքյանը։ Սակայն գրքում զետեղված 116 բուժաշխատողների ցանկը համալրվել է պատմությունից պատմություն զրույցից զրույց։ Կան անուններ, որոնց գտնել չի հաջողվել։ Նրանց հետքերը այսպես ասած կորել են։ Որոշները տարբեր պատճառներով խուսափել են արցազրույցից։ Մի մասն էլ արդեն ողջ չէ։ Յուրաքանչյուր բուժաշխատողի պատմությանը կից է տեղված են նրա կենսագրական տվյալները, որոնք ավելի շատ խորհրդանշական են, քան հանրագիտարանային։ Պատերազմի ընթացքում բժիշկների կողմից ահռելի աշխատանք է իրականացվել, եւ նրանց ազնուրած աշխատանքի շնորհիվ փրկվել են հազարավոր կյանքեր։ Հրատարակության հիմնական նպատակն էր գտնել բոլոր այն նվիրյալ բուժաշխատողներին, որոնք շարունակաբար եղել են ռազմադաշտի առաջին գծում, դաշտային հոսպիտալներում, գնահատել եւ արժեւորել նրանց հերոսական աշխատանքը։ Օրեր շարունակ վիրահատարանից դուրս չեկած բուժաշխատողները տեսել են պատերազմի ամբողջ սարսափը իրենց ձեռքերի մեջ։ Շատերի անունները չեք գտնի գրքերում ու հանրագիտարաններում, բայց նրանք դեռ սպասում են, որ մի օր կգա իրենց ժամանակը։ Բոլոր ժամանակներում մարդկությունը խորին հարգանքով ու ակնածանքով է վերաբերվել զինվորական բուժաշխատողի մասնագիտությանը։ Սա առավելակնարու է այսօր պատերազմական իրավիճակում գտնվող մեր երկրի համար, քանի որ մեր զինծառայողների առողջությունը մեծապես կախված է հենց զինվորական բուժաշխատողների տեխնաճան աշխատանքից։ Գիրքը եւս մեկ առիթ է գնահատական տալու այն ցանրու պատասխանատու աշխատանքին, այն երևակայելի ջանքերին ու երանդին, որ զինվորական բուժաշխատողը մշտապես ներդնում է յուրաքանչյուր հիվանդ եւ վիրավոր զինծառայողի ապակիլման գործում հաճախ վտանգելով սեփական կյանքն ու առողջությունը։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Այս մասին հայտնում են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունները։ Փետրվարի 7-ին տարածած հաղորդագրության համաձայն Արցախի Մարտակերտի շրջանում հրադադարի ռեժիմի խախտում է արձանագրվել։ Դժվարներ չկան։ Այդ փաստի արդիվ ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի հետ հետաքննություն է անցկացնում, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ռուս խաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է բանակցային գործընթացը հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի հետ։ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխոչնդոտ շարժը վերսկսելու վերաբերյալ։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից 30 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ քրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ ԽՍՀՄ ինժեներհրետանային ծառայության Ռահվիրանը Արեմուտքի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև արշակատման սրման, միջուկային զինանոցի մասին խոսակցությունների տարածման, ինչպես նաեւ ժամանակակից աշխարհում հակամարտությունների թվի ավելացման ֆոնին Մոսկվայում ըստ մի շարք ԶԼՄ-ների սկսել են կառուցել հակաօթային պաշտպանության օբյեկտային համակարգ, բացի գոյություն ունեցող արտաքին համակարգից, որը տեղադրված է մեգապոլիսի շուրջը։ Թերթերը նշում են, որ զինվորականները հավանաբար ինչ-որ բան գիտեն ու ապահովագրում են, եւ դա ճիշտ քայլ է։ Բայց քչերը գիտեն, որ առաջին անգամ Մոսկվայի շուրջ մարտական հերթապահություն է կազմակերպվել 1955 թվականին, ինչը երկար ժամանակ երկինքը հեռու է պահել բոլոր տեսակի փորձանքներից։ Դա աշխարհում առաջին, ավելի շուտ քան ԱՄՆ-ում եւ Մեծ Բրիտանիայում հակաօթային պաշտպանության երկու ձենիթարթերային համակարգներ որը ստեղծվել է հայազգի Համո Սերգեյ Յոլյանը։ 1950 թվականի ամռանը Ստալինը ԽՍՀՄ գիտնականների ու զինվորականների արչև խնդիր դրեց ստեղծել Մոսկվան ճշնամական ինքնաթիռներից պաշտպանող գերժամանակակից հակաօթային պաշտպանության համակարգ, որ เป զի օտար ոչ մի թռչող սարք չկարողանա անցնել Պողպատի այդ պատնեշից։ Բանն այն է, որ արդեն իրական էր ատոմային սպառնալիքը, եւ երկրի մայրաքաղաքը առաջնահերթ պետք էր պաշտպանել հանկարծահաս հարձակումներից։ Բերկուտ անունով կարևորագույն այդ ծրագիրն իրագործելու նպատակով Բերիայի աշխատակազմում ստեղծվեց հատուկ խումբ, որը հետագայում վերակազմավորվեց որպես ԽՍՀ Մինիստրների խորհրդին առընթեր երրորդ գլխավոր վարչություն։ Արտակարգ լիազորությունները ոչտված այս վարչության կազմում երկրի խոշորագույն գիտական կենտրոններից հրավիրված ավելի քան 30 գիտնականների ներգրավումով կազմավորվեց թիվ 1 կոնստրուկտորական բյուրոն։ Մոսկվայի պաշտպանության փողպատե զրահ ստեղծելու Ստալինի հայտնի հանրարականից հետո Յուլիանը նշանակվեց նշված բյուրոյի տնօրեն։ Շուտով մեր հայրենակցի ջանքերով ու նորովի մտածողության շնորհիվ Մոսկվան ունեցավ ճշնամական հարձակումները ժամանակին հայտնաբերող ու վնասազեր ծող երհզոր ապահով համակարգ։ Համո Յուլյանը ծնվել է 1903 թվականի հունվարի 10-ին Գորիսում, Յուլյանների նշանավոր Գերդաստանի Շարավի Սերգեյ Յուլյանի ընտանիքում։ 1929 թվականին ավարտել է Բաքվի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը ու մեկ տարի անց նշանակվել Ադրբեջանի մայրաքաղաքի Կիրովի անվան գործարանի տնօրեն։ Ադրբեջանում աշխատող հայը 1935 թվականին վրացի Օրջոնիկիձեի հրամանով մեկնել է Ամերիկա, ավելի մեծ փորձ ձեռք բերելու համար։ Նա երկիրի վերադարձավ գծագրերի մեծ աշխարհով եւ տարբեր տեխնոլոգիական փաստաթղթերով։ 1937 թվականին նշանակվել է ԽՍՀՄ պաշտպանական արդյունաբերության ժողկոմատի թիվ 32 զինագործարանի տեխնիկական տնօրեն։ 1940 թվականին արդեն հմուտ ղեկավարի համբավ ունեցող հայորդին նշանակվում է Գորկու թիվ 92 հրետանային գործարանի տնօրեն որտեղ աշխատողների թիվն անցնում էր 45000-ից։ Առաջին հնգամյակի տարիներին կառուցված այս հսկա գործարանը զինվորականների բնութագրմամբ պատերազմի աստվածարանոթներ էր արտադրում, սկսած ձուլման գործընթացից մինչև պատրաստի արտադրանքի փորձարկումը։ Պատերազմից առաջ գործարանը ձեռնամուխ եղավ հրանոթային նոր համակարգերի, տանկային եւ դիվիզիոնային գնդացիրների թողարկմանը, որոնք իրենց տեսակի մեջ նմանակը չունեին աշխարհում։ Հայրենական մեծ պատերազմը սկսվելուց հետո PV92 գործարանը երկրում զենք արտադրող եզակի գործարաններից էր, որ աշխատում էր ամբողջ հզորությամբ։ Մյուսները կամ երկրի արևմտյան շրջաններից հապշտապ արևելք տեղափոխելու ընթացքի մեջ էին, կամ էլ մնացել էին գրավյալ շրջաններում։ Եթե պատերազմից առաջ գործարանը թողարկում էր ամսական 500 միավոր զենք, ապա պատերազմի ընթացքում այդ թիվն աճեց 15-ից 20 անգամ։ 1941 թվականի աշնանը արտակարգ դժվարին պայմաններում, երբ ճշնամի Մոսկվայի մատուցներում էր, Յուլիանը նախագծեց ու իրագործեց ձեռնարկության մասնակի վերազինումը առանց դադարեցնելու արտադրությունը։ Աշխարհում առաջինը այստեղ ներդրվեց հրանոթների հարահոսային կանվեյերն է։ Արտադրությունը բազմաթիվ անգամներ արագացնելով գործընթացը։ Արդյունքում 1941 թվականի վերջերին զենքի արտադրությունը կտրուկ աճեց, այդ տեմպը պահելով մինչև պատերազմի վերջը։ Պատերազմական դժվարին պայմաններում զինատեսակների արտադրության եւ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման համար ԽՍՀՄ ժողովում խորհրդի նախագահության 1942 թվականի հունիսի 3-ի հրամանագրով Համոլ Յուլյանին շնորհվեց սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի բարձրագույն կոչում։ Ժամանակակիցները պատմում են, որ Յուլյանը հմուտ կազմակերպիչ, բարձրակարգ գիտնական լինելուց բացի, նաև ընկերասեր, ավանդապաշտ, իր եսը դիրքորոշումներն ու խոսքը հարգող դրական իմաստով իր ասացի անհատականություն էր։ Այսպես, երբ պատերազմի նախորդին Ստալինի հանձնարարությամբ պետք է հանվեր զիս երկու զենքի արտադրությունը, Յուլյանը ներքին հրաման արձակեց պահպանել բոլոր տեխնիկական փաստաթղթերն ու տեխնոլոգիական սարքերը անհրաժեշտության դեպքում զենքի արտադրությունը վերսկսելու համար։ Տարածիորեն մի քանի ամիս անց պատերազմը պահանջեց նշված զենքի արտադրության վերականգնումը, որը առանց դժվարության ամենջապես իրագործվեց։ Այդպիսի հերատես ձեռնարկումներն ու օկտակարիքն իրավչությունը Յուլիանի կյանքում բազմաթիվ են։ Պատերազմի տարիներին եղավ մի պահ, երբ մեկ այոն բավական էր, որպեսզի Յուլիանը դառնար ԽՍՀՄ զինագործության նախարար։ Այդ նախարարությունը ղեկավարող հետագայում ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարար մարշալ Դմիտրի Ուստինովը մոտոցիկլետով զբոսնելիս վթարի ենթարկվեց։ Ստալինն իմանալով նախարարի այդ մանկական չարաճճիության ու դրա հետևանքների մասին զայրացած զանգահարել էր Յոլյանին ու առաջարկել Մոսկվա գալ, ընդունել նախարարությունը։ Ընկեր Ստալին, Ուստինովի կենթանության պայմաններում ես այդ անել չեմ կարող։ Վիհանձնորեն պատասխանել էր մեծ Սյունեցին ու պնդել իր ասածը։ 1944 թվականի նոյեմբերի 18-ին Համոյ Յուլյանին շնորհվեց ինժեներահրետանային ծառայության գեներալ-մայորի գոչում։ Այդ ժամանակ նա արդեն Ստալինյան 4 մրցանակների դափնեկիր էր։ Նույն թվով Լենին իշխան նշաններ ուներ, ինչպես նաև Սուվորով իշխան նշան, հայերենական պատերազմի աշխատանքային կարմիր դրոշի երկու իշխան նշան, բազմաթիվ մեդալներ։ Հայերենական մեծ պատերազմում խորթայի միության տարած հաղթանակի մեծապես նպաստելու հայրենանվեր աշխատանքի համար 1947 թվականին Յուլիանը նշանակվեց երկրում կարևորագույն միջուկային մարտագլխիկների ուրանի ձողերի թողարկման գործում մասնագիտացած Գորկու հրետանային գործարանի կոնստրուկտորական բյուրոյի տնօրեն։ Հնդացը զբաղեցնելով նաև ԽՍՀՄ զինագործության նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Գործը նոր էր, չզարգացած, տեղտեղ նրիվ անծանոթ, հատկապես ագրեսիվ միջավայրի նկատմամբ դիմացկուն մետաղական մասերի պաշտպանության մասով։ Ասում են դրա հետ կապված եւս մի հետաքրքիր պատմություն կա։ Մի օր նա շուկա գնաց, գառամ միզ գնելու եւ նրա ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց գնչուտ թղագործի աշխատանքը։ Ստուգելու համար մի քանի իր տվեց անագապատելու համար, հետո հանձնեց գործարանի լաբորատորիա հետազոտության։ Արդյունքն ավելի հետաքրքրեց։ Գունչուին բերեց, տեղ հատկացրեց, ներկայացրեց տեխնոլոգներին, բացատրեց ինչն ինչոց է։ Լավ վարձատրություն խոստացավ եւ գործը գլուխ բերեց։ Չնայած նրա նկատմամբ հետագայում իրականացված քաղաքական հետապնդումներին, Համոյոլյանի թողածակոսները հայրենի հերկերում շատ խորն են։